บุ๊กทูเก้าสิบสามอนุประโยคใช้เชื่อม Nebensätze mit ob Nebensätze mit ob ฉันไม่ทราบว่าเขารักฉันหรือไม่ Ich weiß nicht, ob er mich liebt. Ich weiß nicht, ob er mich liebt. ฉันไม่ทราบว่า เขาจะกลับมาหรือไม่ Ich weiß nicht, ob er zurückkommt. Ich weiß nicht, ob er zurückkommt. ฉันไม่ทราบว่า เขาจะโทรมาหรือไม่ Ich weiß nicht, ob er mich anruft. Ich weiß nicht, ob er mich anruft. เขาอาจจะไม่รักฉันก็ได้ Ob er mich wohl liebt? Ob er mich wohl liebt? เขาอาจจะไม่กลับมาก็ได้ Ob er wohl zurückkommt? Ob er wohl zurückkommt? เขาอาจจะไม่โทรมาหาดิฉันก็ได้ Ob er mich wohl anruft? Ob er mich wohl anruft? ดิฉันสงสัยว่าเขาจะคิดถึงดิฉันไหม Ich frage mich, ob er an mich denkt. Ich frage mich, ob er an mich denkt. ดิฉันสงสัยว่าเขาจะมีคนอื่นไหม Ich frage mich, ob er eine andere hat. Ich frage mich, ob er eine andere hat. ดิฉันสงสัยว่าเขาพูดโกหก Ich frage mich, ob er lügt. Ich frage mich, ob er lügt. เขาอาจจะคิดถึงฉันหรือเปล่า Ob er wohl an mich denkt? Ob er wohl an mich denkt? เขาอาจจะมีคนอื่นหรือเปล่า Ob er wohl eine andere hat? Ob er wohl eine andere hat? เขาอาจจะพูดความจริงก็ได้ Ob er wohl die Wahrheit sagt? Ob er wohl die Wahrheit sagt? ฉันสงสัยว่าเขาจะชอบฉันจริง ๆ หรือไม่ Ich zweifle, ob er mich wirklich mag. Ich zweifle, ob er mich wirklich mag. ฉันสงสัยว่าเขาจะเขียนถึงฉันหรือไม่ Ich zweifle, ob er mir schreibt. Ich zweifle, ob er mir schreibt. ฉันสงสัยว่าเขาจะแต่งงานกับฉันหรือไม่ Ich zweifle, ob er mich heiratet. Ich zweifle, ob er mich heiratet. เขาจะชอบฉันจริงจังไหม Ob er mich wohl wirklich mag? Ob er mich wohl wirklich mag? เขาจะเขียนมาหาฉันไหม Ob er mir wohl schreibt? Ob er mir wohl schreibt? เขาจะแต่งงานกับฉันไหม Ob er mich wohl heiratet? Ob er mich wohl heiratet?